Fröken Fia gick och sydde ut i staden här och där. Ingen sig om henne brydde, ingen visste att hon var kär. Rattiljo, ingen visste att hon var kär. Ut på kala vägen hyrde hon ett rum av en mamsell och en liten löjtnant styrde där förbi varenda kväll. Rattiljo, där förbi varenda kväll. Så en söndag ut i staden, där hon stod i klänningsskär, fick hon se honom gå i paraden, och då så blev hon så dödligt kär. Trada, trillo, då så blev hon så dödligt kär. Men så fick hon höra sedan, från spoden korpral, att han var förlovad redan sen vintras på en bal. Trada, trillo, sen i vintras på en bal. Hon gick hem och började svimma och beslöt att göra slut på sitt liv i minans timma och så grät hon och gick ut. Rarillå, och så grät hon och gick ut. <laughs> Ner till Nybroviken gick hon för att dränka sig i den. Men ett kallbad endast fick hon så blev hon harad upp igen. Rarillå, blev hon harad upp igen. Med en rak kniv andra dagen hon skulle skära av sin hals men det blev blott ett hacket i kragen och sen så bet inte kniven alls. Radå, sen så bet inte kniven alls. Hon köpte gift på apoteket Oj. och kokade kaffe där på. Men! Men då spydde det arma kräket. Så nu så lever hon ändå. Radå, nu så lever hon ändå.